Bu bayram birlik halında Rəbbimizə verdiyimiz sözümüzü xatırlayaraq, zəifliklərimizlə, eksikliklerimize karşı dayanmanın bayramıdır. Bu bayram bizi özümüze özcələşdirən maddəyə, həva həvəsə, arzu və istəklərimizə əsir olmağa müqavimət göstərmənin, fitrətə dönmənin bayramıdır. Bu bayram yoxluğu, azlığı və susuzluğu hiss edərək ruziləri başqası ilə paylaşmanın ikramın bayramıdır. Köməkləşmənin, həmrəyliyin, qarşılıqsız olaraq vermənin infaqın bayramıdır. Bu bayram nəfslərimizin təmizlənməsi kimi mallarımızı da başqalarının haqqından təmizləndirən zəkatın bayramıdır. Həyatımızın şükrü olaraq ehtiyacı olanlara verdiyimiz fitrənin bayramıdır. Bu bayram heç kimin bir başqasından üstün olmadığı, hər kəsin bir darağın dişləri kimi bərabər olduğu tövhidin bayramıdır. Qardaşlarım, Ramazan bayramı bizim bayramımızdır. Ramazan bayramı İslamın bayramıdır. Bayram nəfsi mübarizədə müzəffər olmaq, ona qalib gəlməkdir. Könül qayasının bürcünə tövfüd bayrağını gərməkdir. Ramazan bayramı fürsətdir, qardaşlarım. Bayram zincirə vurulan qıfılları parçalayacaq dərəcədə təsirli olan valideyn duası almanın valideynlərin könüllü olub cənnətə açılan qapıdan girməyin fürsətidir. Bayram Silətur Rahim deyilən qohumluq əlaqəsinə yapışaraq uzaq düşən qohumluqları, unudulmuş dostluqları, itirilmiş qardaşlıqları yenidən bərpa etməyin fürsətidir. Bayram kimsəsizlərə kimsə, çarəsizlərə çarə, qəriblərlə həmhal, məzlumlara qardaş, təklərə yoldaş olmanın fürsətidir. Bayram xəstəxana künclərində şəfa gözləyənlərin könüllərini almanın fürsətidir. Qəlblərin ən ağır yükü olan qəzəbə və hirsə son verməyin, arada olan incikləri təmin etməyin, qardaşlığımızı gücləndirməyin fürsətidir. Dəyərli qardaşlarım, Bu bayrama nə qədər günlərdən, nə qədər iftarlardan və nə qədər sahurlardan keçərək gəldik. O qədər gün oruç tutduqdan sonra sevindik və huzura çatdıq. Amma görəsən, bu bayramda həqiqətən sevinməyə haqqımız varmı? Bizlər Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bəyan etdiyi kimi Ramazana çatıb cənnəti qazanmayanın burnu yerlə sürünsün, burnu yerlə sürünsün, burnu yerlə sürünsün deyə çəkindirdiyi insanlardan mı olduq? Yoxsa Ramazanın sonunda cənnəti qazananlardan mı olduq? susuzluğa razı olduğumuz, azlıqla sılandığımız uzun günlərin sonunda salamatlıq və sağlamlıq səhərinə çatdıq. Bayramımız bizlərə yeni bayramlar gətirdi. Sevincimiz yeni sevinclərin müjdəsi oldu. Dincliyimiz Nə qədər narahatlıqların çarəsi oldu. Xoşbəxtliyimiz dünyanın dörd bir tərəfindəki ağrılara təsəllilər təqdim etsin. Fitriyyətimizə döndüyümüz bu bayraq bütün İslam aləminə və bütün müsəlmanlara ümid ateş olsun. Qurur, nifrət, kin, düşmənlik, eqaizm, ayrı seçkilik, zülüm və qan tökmək sona çatsın. Kimsə kədərlənməsin, kimsə inciməsin, kimsə əzilməsin, kimsə zərər çəkmiş edilməsin, kimsə alçaq görülməsin və kimsə xor görülməsin. Allah-u Teala bu bayramı Rasulullahın müjdələdiyi kimi yaşamağı və cənnəti qazanmağı bizlərə nəsib eləsin. Ələ innə əhsənəl kələm və əbləğəl nizam Kəlamullahil məlikil azizil alləm və izə qur'əl qur'an fəstəmi'u ləh və ansitu ləalləkum turhamun الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفي وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعلى بقية السحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Şübhəsiz ki, Allah Teala yaxşılıq etməyi, ədalətli olmağı və qohum-əqrabaya öz haqlarını verməyi əmr edir. Pislikdən və çətinlikdən, pislikdən və azınlıqdan bizi mən edər və hər zaman ibrət almamız üçün bizə öyüd və nəsiyyət edər.